Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղու Բերթաձորի ենթաշրջանի մեծ շեն եւ հին շեն համայնքներով անցնող ճանապարհահատվածում շինարարական աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Այժմ կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում։ Աշխատողները ադրբեջանցիներ են, ասում է մեծ շենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանը։ Մտահոգություններ տենց չկա, նորմալ է, որովհետեւ արդեն համակերպվել են այդ մտքի հետ։ Ճանապարհներն ինձ թվում է արդեն դրտերակ է, նորմալ ճանապարհ է Ուղղակի որոշ խնդիրներ կա, որ ժամանակը պահանջում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծում ստանան։ Օրինակ, արագությունը մեծ է, բարձր արագությամբ երթևեկում են։ Ներկայացրալ ենք մեր իշխանություններին, որպեսզի ինչպես ժողովրդի մեջ ընդունված է, ասել են, պարկած ոստիկաններից մի քանի հատ տեղադրեն առաջնահերթ։ Արագությունը 60-ա տեղադրած, ես մինչև տեղադրել է ասել եմ, որ 60-ը շատ-շատ է։ Ուղում երեխա կա, մեծահասակ կա, անասուններ են շարժվում։ Պիտի փոխեն, խոսք են տվել, որ 40 կդարձնեն։ Տևական ժամանակ ադրբեջանցիները գյուղում աշխատել են։ Խնդիրների բախվել եք։ Ոչ մի խնդրի հետ չենք բախվել, իրանք խելոնք, իրանք աշխատանքը կատարել են, ժողովուրդի հետ էլ շատ իրալիր, չնայած իրաց իրալիրությունը ոչ մեկի պետք չի, բայց իրանք ձգտել են ամեն ինչ անել, որպեսզի ժողովրդին վնաս չհասցնեն։ Եթե նույնիսկ ինչ որ աշխատանքի հետ կապված, ճանապարհի հետ կապված խնդիր է առաջացել, իրանք ամեն ինչ արել են, որ վերականգնեն այդ վնասը։ Երթուղու կառուցման համար մեծ շենում 6 տուն է քանդվել, որոնցից մեկում բազմազավակ ընտանիք էր ապրում։ Ընտանիքն այժմ տեղափոխվել է Հայաստան։ Յուրաքանչյուր նոր ճանապարհ լավ է, ասում է համայնքապետ Դավիթ Դավթյանը, եթե ծառայի ժողովրդին։ Ճանապարհների միջև տարբերություն չի տեսնում։ Միակ ցավը Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի կորուստն է։ Արկա խնդիրները ժամանակի ընթացքում կլուծվեն, ասում է համայնքապետը։ Արցախի ռազմական ոստիկանությունը շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացնում մեծ շենում։ Այսքան ժամանակ որևէ արտակարգ դեպք չի գրանցվել, ասում է Խաշաթաղի շրջանային բաժնի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Ալեն Ափունցը։ Մեծ շենի բնակչության եւ անցող դարձողի անվտանգությունն ապահովելու համար ռազմական ոստիկանությունը համագործակցում է ճանապարհային ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության եւ ռուս խաղապահների հետ։ Հիմնականում իրականացնում ենք շրջիկ ծառայություն նույնպես ճանապարհային ոստիկանությունը ունենք երկու աթենակետ, որոնք գտնվում է մեկ առաջինը Եղծավի Խաշմերուկով, որ ժողովրդին բնակչ հիմնական բնակչությանը տեղեկացնենք, որ նոր ավտոճանապարհը այս ճանապարհով է իրականացվելու, մեկնելուն է Աղավնու համայնքի սկզբնամասում։ Ուսխաղապանների համատեղ Մինչև այս պահին ոչ մի միջատեւ, ոչ մի հազանգ չեն կունեցել, քանի որ հիմնականում իրար ուղեկցող խմբերով ճանապարհ, ինչպես նշել է ճանապարհ ոստիկանության հետ համատեղ իրականացում էր 24 ժամվա ընթացքում մենք ամենտեղ ունենք մեր աշխատողները եւ թե հեռախոսակապով, թե մեր ներքին կապով մենք իրար հետ համագործակցում Նոր երթուղու մասին կարծիքները տարբեր են, հակասական։ Ճանապարհի գործարկումից առաջ էլ մարդիկ բողոքում էին ռելեֆից, կտրուկ շրջադարձերից, վայրիվերումներից։ Քիչ չեն դժգոհությունները նաև ճանապարհի գործարկումից հետո։ Որոշ հատվածներում կան թեքություններ, բայց թեքություններին համապատասխան տրված է եւս մեկ գոտի, ասում է քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինության քաղաքականության բաժնի պետ Մհեր Համբարձումյանը։ Ինչ վերաբերում է տվյալ ճանապարհահատվածին թեկությունների վերաբերյալ վարորդներին, որոշ հատվածներում կան թեկություններ, բայց թեկությունների հետ կապված տվյալ հատվածներում նախատեսված է լրացուցիչ գոտի, որ เป զի մեքենաներն անխափան երթևեկությունը տվյալ հատվածներում իրականացնեն։ Ձմռան հատվածներում լինելու է, դե մեկ մենք ապրում ենք լեռնային գոտիներում, չենք կարող ճանապարհներ բայց տվյալ ժամանակահատվածում մեր Վահե Կարապետյան կազմակերպությունը սպասարկելու է ինքը ձմեռային աշխատանքները լրիվությամբ իրականացնելով ոնց որ իրականացնելիս է եղել Սեփանակերտ, Լաչին, Հայաստան ճանապարհահատվածի ձմեռային պահպանման եւ ընդհանուր սպասարկման ժամանակ թե ինչպես է ծառայելու նոր երթուղին, որը հանրային լայն քննարկման առարկա է, ժամանակը ցույց կտա։ Կարծիքներն ու մտահոգությունները տարբեր են, իրականությունը մեկը այլևս Արցախը Հայաստանին կապող միակ ուղին Բերթաձորի ենթաշրջանով անցնող այս ճանապարհն է։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։